O, Doamne al nostru Părinte, stăpână peste cer și pământ, primește cu bunăvoință pritnosul de slavă și cânt, cu rodul de struguri și grâne, pe care îl punem pe altar, Ți-aducem slăvite stăpâne și toate ale noastre în dar.